gure gaurko mintzalekurat, gure gaurko aipagaia izanen dugu AAT gripea. AAT gripeak berriz ere arrangurak sogarazten ditu aurten. Ez da lehen aldia, jadanik duela bost urte, duela lau urte ere izan zen alako eh, epidemia edo izurritea eh, bere ondorio latzekin eta aldi juntan ere joan den azarotik abiatu da. Hor, eh, foku handi bat eh, landesetan, hedatu dena eta inguruko departamenduak ere unkituak dira. Bai eh, Gers, bai Pirineo Atlantikoan, badira, beraz, abiatu diren edo unkituak izan diren ahaskuntzak, eta zer egin horren kontra, eta ba, ziren jadanik neurri batzu hartuak izan zirenak, bainan hala ere horren eh, gatik ez da epidemia gelditua izan, berriz abiatu da horten, ze, ze maneretan unkituak diren askuntzak eta zer ondorio eta zer egin eta orai hartuak izan diren neurri horiek eh, eta azleen gustukoak ote diria eta zer egin ditaike preseski gauza horien hobetzeko hori dugu aipatuko gure gomitekin hor baditugu bi azle gurekin Julen Perez eta Benza Andiribarna Bestalde, Pampicento Mari, Elberen izenean eta Iban Pebet, FDSaren izenean mintzatuko direnak eta likukotasunak ere baditu gukabatuak, Ranzak Lazer Departamentuko presidenta eta Erik Narbaitz, Lurberiko lehen dakaria. Odean bere alaxe asgiten, Hor, uh, nahi bat zue, be galdeinen dut, eh, Vincent Deribarn hau baita, beraz, eh, azlea aurti eskualdekoa, beraz, uh, zure bulia presentatzea, zu frantzesez ari zira, eh, ordeon grabatu zitugu ointzinetik, eta presentatzen aldaukuzu, zure, zure askuntza, eta ze maneretan, eta nun ari ziren laniana? Nous sommes éleveurs sur la commune d'Urte, en filière longue, et euh, avec une partie en vente directe, on est éleveur de canards. D'accord. Et vous avez euh, combien, combien de canards chez vous euh, Pour la coopérative en filière longue, euh, on, engraisse 14 000 canards par an à peu près. D'accord, oui. Et euh, 2 000 en, vente directe. D'accord. Mhm. Et alors, actuellement, concernant cette, épidémie-là, qui est en train de se, de se propager, quel impact de cette épidémie sur votre élevage et autour de vous mais euh, actuellement, on a, euh, le, plus gros souci, c'est euh, l'approvisionnement en canard, un canard prêt à engraisser, car on n'élève pas tous les canards sur l'exploitation. On n'est pas trop concerné encore par rapport au... On n'est pas touché par la maladie, mais c'est le, manque d'effectifs sur les Landes et sur le Béarn qui commence à, à être bien atteint par l'épidémie. D'accord, oui. Et que pensez-vous des mesures qui sont prises euh, actuellement euh, face à, cette épidémie Est-ce que ces mesures sont suffisantes Les mesures euh, sont suffisantes, je ne sais pas. On est simple éleveur et on fait confiance aux vétérinaires et à, l'administration qui travaillent pour faire pour faire en sorte que l'épidémie se propage le moins possible. Hala, itza emanen dugu beste, beste azleari, iluren Perez, ordeon, zure buria presentatzen aldaukuzu, okuzu, eta zure askuntza, ere nolakoa den, eta eta zun, guai, abiatu den bigarren, fe, beste e, izurrite hortaza. Beza, txalde hon, ni loitzunei kolaborari bat niz, Sabrina Iklan plantatea gira, bisoziogira ahate askuntzan, guk ahate kriasirak azten ditugu, Beaz, hasten ditugu galkatzen eta gio etxen transformatzen. Beaz, etxen iltzen, transformatzen eta dena susenki saltzen. Beaz, guk ere bi mila ateiten dugu urtean. Mm -hmm. e, irailetik eh, maiatza Eta, ara, aurten, eh, erreten duzien bezala, oa eberriz ere mehatxatiak me gira gripa aurtaz, eta badu amos bat, bat, amos bat egun sartia dela Biak eta eskuala egitik urbiltzen ari dare, mm eta gure auzoko egia bai sartia da anzon da bat aspreventif. Ainer beraino heltzen da, gu, gu onduan gira, behaz, eh, jadanik diadanik beldur gira, zenta ez dakik gu biak noan ari da. Eta gero, bon, eh, pixka bat kesu ere, zenta gu berriki planteatea gira, bai, bi urtez gehurtik, behaz, e, eh, bat dugu investizamendu azkarrak, Eta, ara, erten zen, administrazioak eh, administrazioenak erten behar dela konfiantza egin heak hartu manuetan eta plantan emaiten duten estrategian, mena ororen buru hartzen gira landesetan nola gertatzen den, eta nola espalegria txartia den. Iri pauri, behaz, hartzen gira ez dutela oztopatzen ahal, ez dutela infite galdituko, eta hartzen dituzten eurik lan beden, eh, zaila izanen dela gelditzia. Mhm. Ordean errik narbaitz lorberriko presidenta ere eh, elgarrizketatu dugu eta galdegin diogu preseski pixka bat uh, eh, aldihuntako epidemiaren pundua egitea zertan ote giren. Euh, le premier foyer, donc ici dans le sud-ouest, c'était dans les, dans les Landes. Euh, par rapport à, à, à, un foyer comme ça déclaré, euh, ce qu'il aurait fallu certainement faire, c'est claustrer les animaux euh, très rapidement Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des, dérogations qui ont été accordées euh, par la préfecture des Landes pour laisser un nombre important d'animaux euh, dehors et euh, ce qui a dû aussi, je dirais, faciliter en quelque sorte la propagation du virus, même si le, virus est particulièrement agressif, il se déplace très vite, mais les mesures de, de claustration auraient certainement dû être respectées plus que ce qu'elles l'ont été. Il y a, de mon sens en tout cas, trop de dérogations qui ont été euh, accordées euh, et c'est ce qui a permis au virus de se propager de façon euh, très, très importante. Et là maintenant, il y, a, une décision donc, qui a été prise euh, justement pour que l'abattoir de Cam puisse être utilisé pour les abattages de, certains élevages landais, parce qu'ils euh, sont en saturation dans les landes. Est-ce que ça ne risque pas justement de propager le, virus aux alentours de Cam, sur Bidache, sur les, les villages alentours Qu'est-ce que vous en pensez Alors par rapport à propagation du virus, bien entendu, c'est une pré préoccupation de tous, et hein, aussi bien au niveau de l'interprofession, euh, du CIFOG, des différents opérateurs économiques, des différents éleveurs. Donc par rapport à cela, il y a un travail qui est réalisé euh, quotidiennement entre les différents opérateurs, et euh, les services de, l'État, les services sanitaires, pour établir des, corridors sanitaires justement pour éviter que des, que des camions transportant des canards circulent, je dirais, entre guillemets, là où ils le veulent hein, ou un peu partout. Il y a des corridors sanitaires sécurisés qui sont organisés et donc euh, les choses sont faites euh, normalement euh, intelligemment par rapport à ça pour éviter justement que ces déplacements-là engendrent des, contaminations supplémentaires. quelles sont les mesures qui sont prises justement pour que ces corridors soient sécurisés Bien, les mesures, c'est qu'il y a des, euh, <clears throat> des, décisions qui sont prises conjointement avec les services de l'État pour permettre la circulation de, des, véhicules, des camions dans certaines zones, dans certaines routes et pas dans certaines, dans certaines autres, dans les itinéraires, si on peut dire, sont euh, préfléchés et on ne peut circuler que sur ces itinéraires qui sont, euh, qui sont validés. Prezeski, akamareko hildegi horri buruz eta ministeritzak hartu duen erabakiari buruz, eh, Jean-Jacques Lasser ere galdezkatu dugu, beraz, eh, senatura eta departamentuko presidentak bere iritzia maiten dauku Prezeski erabaki hortaz. Euh, L'abattoir de Cam a été euh, réquisitionné euh, donc il y, a, il y a quelques jours pour abattre les animaux venant essentiellement des Landes pour le moment, et dont on pense qu'ils sont ou contaminés ou dans les périmètres de protection. Euh, on n'a pas été consulté. J'ai demandé la semaine dernière à Monsieur le Préfet euh, d'interdire les transports par les routes départementales et les, routes communales qui passent chez nous, étant bien entendu que l'abattoir de Cam peut être desservi par l'échangeur autoroutiers qui servent les Landes. Euh, j'ai attendu cette prise d'arrêté, je l'ai attendu à vain et vendredi dernier, lorsque j'ai vu que cet arrêté n'était pas sorti, j'ai pris moi-même l'initiative d'interdire les transports d'animaux pour des raisons sanitaires qui viennent se faire abattre dans les Landes. La raison est simple, on en arrive dans la situation aberrante où la circulation de nos propres animaux pourrait être interdite, sauf la circulation des animaux contaminés, dont on pense quand même qu'ils peuvent avoir un effet euh, euh, euh, un effet désastreux sur mon propre élevage, cette contamination étant, ce virus étant extrêmement contagieux et volatile. Oa, beraz, uh, Baierin eta Jean-Jacques Lazaren ikus moldea, ordeon zueri eh, Itza e, eh, eta Pampi Zentemari, eta Iban, Iban, bebet, eta zurekin hasten gira. E, Pampi, zure ikus moldea, bai, egoeraz orokorki, eta berizikiago, guai aipatzen baitugu akamarriko eta hildegi hortaza, eh? zer diozu? Ebe, abiatu da, deia behar da, erran gauza simple bat, e, e, dila hoita hamar urte etzen problemaik grip, hegazti gripaikin. Hegazti gripa agertu da, e, dila bost, hoita hamar urte, e, ahate filier hori, talde handi batzuk beren eskutan hartu dutarik parte zeurik, eta um, emendatu dute, hemen leheno bazien etxal, amikuse aldean, bardoze, bidasune, nunahi bazien etxaldiak, nun ahatiak hasten ziren, eh, hori e, behien onduan eta hartua eginez. Frankotan bazen, bez, e, eh, berreuna ahateiten zituzten, hasten, hek galkatzen, eta merkatian saltzen edo artizan, le, eh, lekuko artizan batzu eh, hek transformatzen zituzten, eta gero, baina hori, anfiliar loan, eta anfiliar kurtuena beti izan da. Hatik, e, eh, mementatez, hasi dira, e, jendien espezializazten, behaz, e, leheno etxaldien berreun ahate iten zitinak, ebe 2000 egitea galdintzako, baina ez galkatzia, galkatzeko, kamionian ezagir dituzte, eta beste noa peite eman, eta hak, mila ahate galkatzen zitien. Da, hori, ono, hemen, ez da sohora urgun joana, ono, baina landesetan, xaloz aldean, eta herriak hola dira, bastimenduz betei dira, e, nunahi, eta, guai, sifre baitugu, e, jakiteko zonbat ahate hiltzen ari diren, e, eta, badira bastimendiak, bost, hamar, hoita, azken sifrea ikusten dina, hoita behatzi mila ahate bastimendu batian. Eta horiek denak herri batian, badira dira ez dakit behaz, iziarriko konzentrazioa bada, iziarriko dantzitatia, Beaz, hor, eritasuna balima da eta gero kamione mugimenduekin, eta haidian berian ere, airean berian bada bez eritasunan da, eta bastimenduetan hetxe dira ahatea behar da ikusi, hori ere, ze bombak diren, barrien, oita hamar mila ahate barrien hetxik, badira airea behar bita nometik atea, simeneia badira, simenei etaik airea, estrektor batzu badira, airean, hek, airea barraatzen eritasuna, Eh, itxigarriki, eta behaz, ez da estonatzekoa xaloz aldean dena, denak hil behar izan dituzte, denetan baitzen eritasuna. Male behar ba, biologikoa nahi zen txipi bat, edo berreun ahategin nahi zen batek ere, berdin kurtsate ditu bateak eta ez zen doze itenean, han denak hil behar izan dira. Baina behar liteke, behaz, ikasi badakigu eritasuna zek dien barreatzen, eta zendako ze kondizionetan, eta hori, badu, ez dakit zomat, oaien, eritasun bat urte badugula hori, eta ez da iten behar liteken erakaspenik, eta behaz hor, uh, entzun dut, narbaitz, uh, presidentak gaiten, eh, dena segurtatia da, badira administrazioinekin akort, akortian bide batzuta pasatzen da, kamioneak pasatzen dira, eta historio, ez, ez da egia. E, e, lazer jaunak egiardetxidako e, e, badugu bidasunen kasu bat berezia hemengo likuko ahatia jazten diena eta eh, dila ost, uste dut iakoitza txian dila uh, jaunak uh, erabaki hartu behar debekatzeko kamionia pasatzeko mm -hmm. bideo kamionak heldu ziren ahateak eri edo ez eri, bena, kamionak pasatzen ziren etxalde horren hain zinean, egun guziez, eta bez, izi jarriko irriskiak agazten dituzte, etxalde hori horiek, eta haintxo bat, bat duen gehiago, bez, ez, ez dira untza ari, ez dira untza jokatzen ari, eta pentsatzekoa da, eh, kamion horiekin, eta administrazioa nahi tala eta nahi gabe, baina gaizki kudeatzen dudulakoan, eritasuna berek barreatzen ari dutela. Mm -hmm. Iban Pebet, zure ikus moldea biskata eh, orokorki, eh? ikuspegi orokorra eta epidemia hortaz aurten, eh, beraz, edatzen ari den hortaz. Behortian, lehenik usteot, importanta dena eta entzuleek eta denek behautela jakin, da egungo epidemia hori, uh, eh, amazazpia pasatuten komparatuz, diferenta dela. Zenta, guai biziki fitio pasten da. dugu, 2000 amazazpian, uh, eh, birusa horrek pasten zien, egiten zien bos kilometra astero. Mm -hmm. Aurten, birusa horrek egiten du bos kilometra egunero. Horrean, mhm. ikusten dugu, ze, ze landierra den uh, eh, olako zerbait eldu delaik be, uh, gune batean. Apuskat, Et... konparaketa iten aldugu ere, eta COVID-arekin, hor badira mutazioak, eta gero mutatuak eh, mut... alatzen diren eta virus horiek eh, lanerosago bilakatzen aldira. Arabera, eta, et, eta ordean transmititzeko birusa horiek, badira lumak, badira errautsak, eta, eta errautsa horiek eta luma horiek be, egiten aldira bai uh, uh, be, uh, jendeak, jendeak etxaldetat, iten alda ere bai be, uh, kamionak eldudienak etxaldetik, be horiek eh, hori uh, ekartzen dute beste nua pait. Ordean, uh, biziki importanta da be, protokol serios baten ukaitia. Eta gainaz gain, berdadiakin ere, be, animale bat uh, kontaminatia izaiten alda, banan lehen zemptomak atelatzen alditu iru edo bost urte, edo, iru edo bost egun behantago. Ordian, ikusten dugu zelan jerden olako egunko birusa horrekin. Eta ordian be, behar da, eh, behar da, jakina be, huaiko uh, eh, neuri sekuritatezko horiek, ba, balio diela, bai, hori siur, biosekuritate hori importanta dela, behar dela segitu hortaz buruz lanan iten, zenta konpaatuz hori alde batetik, gio, uh, biosekuritate baitu alde onak ere. Banan, ikusten dugu ere, be, mareruski eh, gauza horiek ez dila eh, hain uh, errespetaktiat gune guzietan. Mm -hmm. Eta, right. Bai. eta biztanda horrek permitu diela be, ed, edapen eh, be, biziki fite hori. Eta errantzuteko uh, pamperi, erraiten direk, uh, oita amak urtez, edo, dira oita amak urtez hola eta hola zen, be, dut pamperi, be, uh, bost urtez, bat dira, uh, eh, berroi eta amabi gazte instalatu dienaik be ahate gintzan. Eta erraiten diot, bon, be, uh, eh, ai, uh, eh, duaiten altzira be ehan ikustiat, espikatzeko, nola zen leheno, eta uste dut, ek espikatuko utela, nola den guai eta zen nako, sistema hori edo hori edo hori hartu uten. Importanta da gure gure gure eskoldetan sistema aukera ukaitia eta gaztek dute aukeratzen ze sistema nahi duten, eta guk badugu xantza hemen, be ukaitia, be, be filier hori, ahate filier hori, aniz familia hortik bizitzen dira, aniz gazte uh, instalatzen dira horren esker, gio guk azteko FDSoak erraiten dugu klarki, modelu guztiak sustengatzen ditugu, zenta hemen eskoldeuntan dira de ferme familial, bainan, kasuntan virusaekin be maleruski denak zaku berian gila. Eta sustut elkartasun bat dela atseman behar, horren uh, eh, gain eta hortik dugura be eh, zerbait onik atsemanen eta geokoak, geoko filer hori berriz plantan ezari eta beti uh, eh, kompreituz zerpa den eta, eta beti obetuz filier hori. Hmm, bai, mm, Pampi, egin ba, behar? Be, ba, debatea da, behaz e, bere argumentok egin zuten dut, nahi nuke ere errantzu bi hori itan, fite-fite. E, e eritasunak egiten zituela bost kilometro usnit, egunian edo, eta nik badut kasu konkreto bat, e, biziki fitio indu e, lixozeko kasuan, lixozen bi bastimendu hil izan behar dituzte, e, galkatzeko bi bastimendu, Eta hor eh, eritasunak inditu egun eh, kilometra bi horren ez Eta bakizu zenako, kamionian ekarri behitituzte zein alde batetik, eritasuna, ba, baginakien eritasuna bazela hor, baina ukandu bai, baimena kamiona jiteko hantik unatekartzeko, eta beste bastimendua zen e, zein e, jertzetik harrituzte, bez? nahi du, landes guziak eta e, jertzetik badabideala ere, dino, bez, jakin eta hain, ibanek gaiten dien bezala, hain kutsakorra balima da, Eta hala ere, ono, ez dezaten zentzuko ukan e, memento hartan dena blokatzeko, ez usteko kamioneguna jiteko, jiteat. Eta hori eh, e, elementer da, unsaz beharko zen, e, hori egin, blokatu, ez utzi ameste bideiten. Eta gero gazte hori, aipatzen ditien berruita bost gazte horiek, nik e, joan iteke horien mitzatzea eta erran ba, e, autu egin duzi hortan txaxia, gu ez gira laborarien, e, horien hori egin, egin dien laborarien kontra, Baina behar da, konstatu bat in behar da, ere, hameste urte honetan, oai, e, zerbaitek bada filiera horretan martxatzen ez dena, eta ene ustez da, hemen batean iten alda, ni a, eh, korniz gazteak instalatzia eh, ahate gintzen ez zennako ez, baina behar da, hemen bat, hori zentzu txea dienak, behar da, denetan behar da, zentzu, hein batean gelitu, eta uste dut, badila, e, eh, askuntza batu, biziki sobera, sobera hondi dienak, eta behaz, beharko da berriz, eta agian, e, eh, FDSoaekin kapabela izanen gira, egun batez, e, eh, retur zirrespergen, zedo, e, ikastiak riza eta e, behar ba, behar dela, hein batzu ezari, ez dela, beti baimena, edo, zu berdea ustena, emaiten hal, e, kantitateri. Berriz dinen gira egai hortaz, baina iban ono bai, e, hitz bat hortaz, bai, eta gero beste aspektu bat aipatuko dugu. Ad, ados eh, panpeikin eh, erraiten dilaik eh, transportaikin izan dira garai hortan, jakinez be uh, irriska handi bat bazela, jakinez hori, izan direla gauzak ezagunak eta ez ezagunak, be mareluski, be hori esker dela ere, Uh, edatu. Mhm. Eta, biaren uh, pundua ere, zen erraiten ziraik uh, gaz buruz, ba, uh, eh, badaki duzu, uh, eh, uh, batean, be badia filierak uh, emaiten diena uh, emeia instalatzeko di, uh, bi, bizikor dienak. Eta bai, landestan hartu huzu, xalozeko uh, hartu huzu, ebe han hori da, konpatzen be, beste konpareketa bat egiten balin baut, da eskualagian bezala den Eh, ardi askuntza. Ordian, ea uh, eh, Elbek uh, eh, gauza belak erraiten banan guk ere gure, gure eskolegian olako flier bat be, badugu da, da ardiazkuntza, emeia emaiten dena, be, bizikor dena, bizidun dena, eta ordean bestiak ikusiz, behar da lehenik inegustuko ikusi guk zer dugun gure eskoldian bestiak kritiko, kritikatu baino antzin. Bai, ordean, eta Julen? Baina, gaitu... Beti gaiortaza? Ba, Um, Ala ere, zuri, eh, ostion, haipatu behitu, eta e, bai eta ere, huaitan eh, uh, apampi eta e, ibanek ere, baina uh, errin egiten zuen, huts handi bat izan zela, eta preseski, uh, aratu unatak ez direla, uh, kontrolatuak izan behar bezala, egiten zuen, la klostrazion non respekte. Hori uh, ikusi edo uh, neortu izan duzie, preseski, ziek azlek? Uh, ordean, uh, klostrazione hori, efen, klostrazione hitz hori, atea zuten bimila ama zazpian, egazte eh, gripa ondia dioztik, erranez, ara, berko zirela araudi batzu hartu, uh, eritasuna dinen zelarik, behaz, um, azarotik uh, hartu, apeprez, kabalak barnean sartzeko gizan, hori zen klostrazionia. Mm -hmm. Eta hori, ordean gehitu zakoten, biosekuritate araudi batzu, eta... Eh, egia dute biek, um, biosekuritatea plantan eman behar da, mena zentzuzko biosekuritate bat. Egun problema bat da, administrazioniak eta um, interprofesionoko sailak, eta interprofesionak erten dauku, biosekuritatearen, biosekuritateari esker eta klostrazionariari esker, birusa memento batean gelditzen alko dugu edo beden uh, tipitzen alko dugu, baztertu ez dadin, hedatu ez zedin beste etxaldetarat. Mena, gu hartu gira eskualegin ez tala gertatu, nore? Ez baita hainbeste dentsitate, mena, xaluzeko eskalde horretan, eta oroak dentsitate frango den leku horietan, biosikuritate oberena izanik ere kabalak barnean zirelari, klostrazioen epean, ebe eritasuna sartu orduko zartatzen zen. Beaz, egun administrazionak ertan daukularik laborarien gain dela biosikuritate hobeago itia eta barneko askuntza egitea, nik ez dut uste erantzun badenik, ez baita iraunkurra denboran, Eta ez baita erantzun eh, susen bat, uh, argikia geri da, ez dela behar den erantzuna. Mhm. Hori gauza bat da, eta beste gauza nahi nuke aipatu, eh, ni hara guk auto egin dugu etxalde, txipia edo, dakit, etxalde argun batean plantatzea, eta 2000 ate egitea urtean. Uh, izan 2000 ate, 2000 ate edo 10000 ate, hazle guziak mehatxupean dira gripaik ilan. Gauza bakarra da, nik egiten dutan Edo, tiatzen dutan ondorioa da, e, gaur ahate gintzen beden sail nagusia, industrial sail hori, iduritzen zaut, e, eh, zolako errekara eta dela, zeren eta bi amazazpiaz joztik ez dituzte behar ziren eh, araudiak berriz plantan eman, eta enni galdizkatzen ez, ze laborantza mota da edo ze eredu mota da, hiru urtetaik ahate guziak hil behar dituen askuntza moldia, eh, zenta gripa bimila mazazpian zen, ze ere du da hori, eta giore urgunago ere, um, ze zentzu emaiten nago laborantzari, hola hiru edo la urtetaik, milioika ahate hiltzez. Eh, nik hortan gaitzeko ahangurak bat ditu eta hortako ez dut dena komprenitzen, eta ez dut administrazioneak eta interprofesionak hartzen dituen bide hori ez dut sobera komprenitzen ez eta ere onartzen egun harin nintzen lan molde horretan. Mm -hmm. Ordeon, eh, Vincent eta itza emain dako berriz ere, e, bon, ari ere aipatu dako gu beraz kamarreko edo, berak aipatu dauko kamarreko hildegiaren kasua, baita ere, ondotik eh, beste ja, ere gokiak ikusten dituen ez, baina lehenik akamarretik hasten da. Peut-être. Hein. Après, nous, ce qu'on a entendu, c'est que les, ce sont des canards qui sont testés avant de partir. C'est les canards qui sont pour le dépeuplement, qui, qui viennent se faire abattre à cam. Euh, en principe, d'après ce que j'ai compris, les, euh, les canards positifs sont abattus sur place. Ah, d'accord. Mhm. D'accord. Et... Pour les quoi, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez justement des mesures de dépeuplement, c'est-à-dire d'abattre des élevages limitrophes qui ne sont pas touchés par la maladie Est-ce que c'est nécessaire d'après vous Qu'est-ce que vous en pensez sûr qu'en tant qu'éleveur, c'est embêtant de voir ces animaux euh, abattus pour, euh, pour rien. Ensuite, euh, apparemment, c'est pour le c'est pour le, collectif, pour la filière, pour essayer d'enrayer la propagation de l'épidémie. Donc euh, bon voilà, les services vétérinaires euh, euh, ont choisi choisit, on ce, biais-là pour limiter la propagation. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on, on peut que leur faire confiance, c'est leur travail. Enfin, nous, on est éleveurs, on ne sait pas trop. J'ai pas mhm. fait d'études scientifiques ni rien pour pour aller contre eux, quoi. Mhm, mhm. Zuri, Iban Pebet, Prezeski, eh, hor eh, eta askuntzen eta hiltzia inguruan direnak, eh, kontaktuan edo ez kontaktuan, baina eremu batian direna, bost kilometra barne, eh? beraz, beste askuntzen hiltzia, erabaki hori, nola hartzen duzu, ja, igokia da edo? Ebe, baina, nike azlaniz eta nike konfiantzen maiten dut, be, be, be uh, protokoloa ezartzen dutenek. Eta ordean, spesialistek erraiten dute hori badelaik be, be foyer bat, behar dela, be, kompritzen dugu, osten erran dutan bezala, biziki kotsadura animalia diela, eta ordean behar dela, be hortik be, egin un Ordean, izan protokolo bat pres, protokolo bat bada, eta hori behar da segitu. Eta, eta en fet, hori da, uh, zendako hori iten dugun, zenta lehenik, eta lehen gauza importantena dela, gelditzeko edo entxatzeko gelditzeko virusa. Zenta eh, hori uh, inez, kentzen dugu lot principal be ahatia dena, eta ordian horrekin be uh, virusain eh, edapena kipitia da. Uh, hori hortako da, hori plantan ezagia. Eta ordian urartzen dugun mezala be, behar da, uh, urartu, be ordean, iltzen diela animoak pozitiboak, baran maleruski animoak negatiboak ere. Eta lehen uh, eta lehen, uh, lehen gauzetan ikusi dugu, iten dugulaik hori, be, uh, eh, beho, behoita amazazpi ateratzen dira maleruski pozitibo. Ordian horiek er, erraiten du uh, uh, egiten dutenek hori, animareko uh, fen, uh, uh, animareko ga, gauza da azlea zielaik ez duzu iten aten uh, uh, hiltzeko ola iten duzu bururaino edekartzeko baina hori egina da uh, denen obenetan eta ortako dugu ortako da hori plantan ezagia maleruski onore ebe gauzak partitzen dira onore segitzen du banan xerhuniz horren esker Eh, pixo izaiten altzela. Eta hortan, hortako dugu guk uh, abataja badelaik, gure FDZ-en hasteko eh, seila da, uh, laguntzia be azlea zen, eta bada azle bat. Eta azlen horren laguntzia zer da, be erraitea dianik zer den egia, zer den, uh, zer, zer berden implantan ezari, uh, ukaitea galditea be ministeri be, laguntzak, diru laguntzak, bai lehenik, be hildien ate horien dako, banan ere zentawai guai uh, ateak bada perioda bat nun ez ziren lanen arzenal. Horire plantan edo, edo konduan hartzia diru e, e, emaite horietan. Zenta importanta da, filier hori be ate xail hori izan dat din onore gure eskoldetan, eta horako uh, eh, gauza aldudelaik obliatia gira, Eh, frantzia ublatia da. Be, dilua berriz emaitia, berriz, partitzeko, zenta badia asleak, badia familiak, badia enpleguak, eta ez dugu hori ustenal uh, eh, peko errekadu Erik uh, narbaitzi ere galdekin diogu, proseski zer, politika hortaz, erra nahi du, bon, sistematikoki ere mu batian, uh, askuntza hurien Hola, hola. concernant le département des Landes, c'est vrai que le, virus s'est propagé, <clears throat> s'est propagé de façon euh, très importante hein, et, aujourd'hui euh, il concerne une très grande partie des Landes. Donc la, position des, des scientifiques et des services de l'État, c'est effectivement au-delà des, des, foyers infectés, donc dans un certain périmètre, c'est l'ensemble des animaux sont abattus et c'est ce qu'ils appellent le, le dépeuplement. Et donc aujourd'hui, c'est clairement la la, mesure qui est appliquée et donc qui est préconisée par le, par le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, donc, a rappelé encore euh, samedi matin euh, qu'il fallait en passer par là pour éradiquer donc, le, le virus. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est mis en, œuvre et c'est ce qui est pratiqué euh, ben, chez le éleveurs de la coopérative comme, euh, comme chez d'autres. Pampi, neurri hori beharrezkoa? Bez, c'est da. Eta milioika ahate hiltzia e, eta gero hori diru publikoekin ordaintzea kasiko bai, e, eh, bost urte zor giru aldiz, e, ibanek aipatzen dien hori barima da filier biziko ga edo emeia emaiten dina, nien iztut uste, batea, apentziaik eta beharrik konparaketa eta hindu hemengo goa ardizailaikin, beharri hemen ez dugu olakoik, hemen behar balitz e, bost urtez, hiru aldiz, hiru urtez egin hemen goa hil, eh, zaintz, eritasun baten zaintzeko, eta hori, horren ondorioz, ertena albarimada, ono, positiboa dela filiega hori, ez, apentzieik, eta ez dakit noiz hartio, eh, ni uste dut jendia enoatzen hasia dela, eh, eh ez du luzaz iraunen eh, histori horrek, eh, miliar emaitia sail bati, hola, eta zientifiko batzuk erabakien eh, edo edo zifogeko eh, jaun batzuk eh, erabakien ah, ah, ah hartzen dituzte aize, aize menan, gero diru publiko behar ditu estali holako masakreak, eta ene eh, ustez, jendia hasia da, eh, eh azetzen, ez du komprenitzen gehiago, eh, dute urte, are, aurten iten dugu, baina aldiuntan konpondu dugu dugu, eh, geliaziko dugu eritasuna, ez, berri da, ez dute kamiatzen, deuze egiteko moldetan eta kantitatetan, eta, bez, ez berri ze da, aurten hola, hola gertatzen da, baina ez pada deuz egiten, jozo, pentsatzen dut berriz leguko zira, bizpairu urte murian, berriz hemen, mai unen ingurian izanen girela, guntaz mintzatzeko, hori mhm. zeu? Julen, hor eh, urbiltzen ari da, hor, e, eh, eh, bos kilometroko ere murtaik urbiltzira, nola ikusten duzu, beraz erabaki hori, erabaki hori, eta bon plantan ezagia den, estrategia hori. Go. Bon, ara, erik narbaitzak aipatu du, e, ibiakoiz goizia mintzatu zela ministroa, eta ni harritu niz, eta bere erranetan, e, hiltzea baitzik etzen erantzun ona. Dena, ate guziak hiltzia, leku guziak garbitzia berriz azteko. Bon, hori gauza bat da, mena, ne hori horiek hartzen dira, uh, saila hola sobera azkarki, uh, eh, sobera, nola ezan behar dut, ahate saila sobera urgun joan delakoan nik uste dut, eh. ez niz hemen ari laborariak bata besteren kontra emaiteko. Bakotsak badu bere, bere erdua eta errespetatzen dut, ez dut uste nerea hobea denik, beste abain omena. Ara, eh, ministroak erantzun hori zuen baizik, ahateak berzirela hil, lekiak garbitzeko eta berriz hasteko. Mena, panpik erraiten duen bezala, berriz hastea da, mena, ze kostatu berriz, hastea, eta somat urte iranuen du, hola berriz hastea, ze badu. Bez nik ez dakit. Dakidana da gu gure etxaldia mehatxatuak girela zen, eta ainarbeko berria, bez eh, gure hauzo herria, ebe, abataz preventif delako uh, eh, manupe hortan da, Beaz, eh, bihar fite da loitzuneko egirat. Eta nik eh, nio hartzen nintzana da beti ere uh, sail baten ondorioz beste laborantza ere du bat mehatxupean dela. Eta nik hori dut gogo jatxe maiten gu plantatia gira nahi dugun askuntza ere maiteko, mena egun ez dugun nahi dugun kanpoko askuntza ere maiten ahal, zenta sailak edo enterprofesionuak norabide bat, batzu hartzen ditu, irriskoan emaiten dituenak, jo, beste ondoko laborantza guziak. Eta adibidez gure gure egian bospasai laborari gira, denak eredu diferentetan, mena denak mehatxu berdinaren pean gira. Mm -hmm. Ah, izbata, Ibana? Bai, uh, be, mea, mea, denen berdin da. Afen, uh, denak zaku sanitorian, uh, sanitorian denak zaku berian gira. Nik ez dut kompreitzen ala, Eh, posizione hori, ezanez, eh, er, duaika be, be uh, duten nek dia be uh, beltzak edo, edo uh, tzahak, eta gutio dutenek be uh, obeak ez tabat ere hori, uh, bako txak ikusten du bere etxaldean noran nahi aizan, jurenek indu aukera bat ebe hori normal da eta errespetatzen dut eta beharrik badia jurenen eh, bezala gazte zumaitzo, zenta gure indarra da eh, modere guzietan badia gazteak nahi dutenek lotu eta hori da gure indarra. Eta ordian ejanez uh, batzon falta dela eta ez bestek eta ordian batzok iten dute gauza ezuntza eta ordian uh, bestek ez dute nahi dutena egin, nik ustut ere gaiten, nik erraiten dut, be badia gar, garaiz, garaizu maitzu, normalki be guai gira an, an, an, sekuritate maidan eta iriski haundian gira eta eta eta ordean hori azarotik haste banakinen uh, e, irisku haundian ginen gauzak normal da, ene guztuko olako iriskia badelaik Be, elgarrekin behar dugu uh, indar bat egin, ahatiak inala barnean atxiki zenta, zenta eh, eh, profesionalek eta, eta ikerketa dunek hori erraiten dute uh, behar dela egin. Ordean, guk eta ikusi dugu maliruski be, uh, paisaian, be, aniz hori uh, errandu narbaitzeke hori uh, errandu, aniz ahate onore kanpoan irriska handia zelaik. Eta ordean, dia, bai, badia neuriak obetzen aldienak, hori seur, hori siur. eta beha, espero dut, be ikasiko dugula, be e, egunko uh, birusain hortaik, ebe beste protokolo zomaitzo, be ezartzeko, ebe horren, kutsadula horren, be, ebe ez uh, kalmatzeko, zenta, aurtengoa iziarri lan da, iziarri fite parasten da. Eta hori da problema, hori da problema. Ordean berda errantzun uh, eh, olokor bat, berda errantzun uh, eh, rapido bat, eta horren esker dugu, neurituko hori eta eta berriz plantan ezariko uh, eh, gazteak eta berriz ezariko filier bat plantan uh, nahi duten bezala arzeko, edo gazteak nahi duten bezala arzeko lanian. Odeon, lan entzinean eh, neugriak eh, bat batekoak behar direla eh, bai, benan gero, aztertu behar da ere, eta logikoa da, bai ikerlariekin ere, aztertzia, e, zer maneretan eta zer e, askuntza molde gokiena izaiten alda geruan ere, olako eritasuneri, irau, uh, iraunkorki, uh, eh, ala hori da. Behar bada, pratika batzu, beste batzu baino, eta hor, eh, nik ez dut enizaintzinatzen ez baitakit, baina erran nahi du, molde orokorrian behar dela aztertu. Eta hori beste galdera batekin diogu, Jean-Jac Lazeri, hor, bazen, eta joan den aldian, erran nahi du, imirata, mazazpian, hori ere eta debatian, debate publikoan ezagia izan da, tokiko askuntza kriasera, beraz, hortan aizira julen, e, eh, beraz, horiek ala ere, jardesten dute manera berezi batez e, eh, virusari, eta hori ere, konduan hartu behar dena, e, azterketak egiten direlarik, eta Jean-Jacques Lasserri galdegin egin diogu, e, ze maneretan, konduan hartu behar diren, preseski, tokiko arraza horiek. Bueno, je serai tenté de dire qu'il les abattoirs qui toucher, bien entendu, qu'il faut premièrement essayer de sauver, c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs jours, essayer de sauver les races locales. Moi, je me souviens du débat qui avait eu lieu il y a, trois ou quatre ans. Euh, euh, autant un élevage classique, pourrais-je dire, peut redémarrer dans des conditions normales avec le malheur des, euh, subi par les agriculteurs, bien entendu, mais peut redémarrer si les conditions se réunissent, autant un patrimoine génétique doit être préservé. Alors moi, ce que, ce que j'ai demandé, et j'ai saisi tous les parlementaires, ce que j'ai demandé, c'est que les, les abattages euh, sur des souches devront être préservés, ces abattages-là doivent être faits en dernière extrémité quand la preuve est apportée. Non seulement que l'élevage est contaminé, parce qu'il n'y a pas que ça, quand la preuve est apportée que les animaux, les animaux contaminés euh, ont les symptômes de la tous les symptômes de la maladie. Il y a trois ans, euh, il y avait tout de même euh, le constat suivant, les animaux contaminés sur les races locales ont réagi, ont sécrété leurs anticorps. Donc ceci ne peut, ne peut se constater que s'il n'y a pas d'abattage, c'est le sens de ma demande, euh, maintien du patrimoine génétique et vérification de la résistance à, cette, à, à ce virus. Donc je suis totalement opposé à l'abattage notamment des cheptels, euh, des cheptels reproducteurs. Et quant aux, quant aux autres élevages, nous en avons quelques-uns en Pays Basque, et ceci avait défrayé la chronique il y a, il y a trois ans. Il faut se résoudre à abattre véritablement quand, euh, au-delà des analyses positives, il y a de véritables symptômes. Hmm. On va beraz, eh, Jean-Jacques Lazarek egiten zaukuna, galdera ere, egin diogu Erik Narbaiti. Erik Narbait, eh, prezeski, eh, tokiko arrazari buruz, eta de mm, kontsideratu behar direnez bereziki. coopérative. Hein. donc moi je vous réponds par rapport aux éleveurs qui travaillent avec nous et euh, par rapport donc aux, différents élevages qu'on a aujourd'hui par rapport à ce que vous évoquez. Euh, donc c'est aux, acteurs euh, de, la filière, si je peux dire, que vous évoquez, de voir avec les pouvoirs publics ce qu'il est possible ou pas de, faire. Hein. en tout cas moi je vous réponds par rapport à la partie coopérative et donc à l'impact que ça a sur la coopérative et à ce qui est pratiqué dans les élevages qui nous, qui nous concernent. voilà, sachant que le le, ministre a annoncé euh, très clairement que donc par rapport aux éleveurs concernés, concernant aussi bien le, le dépeuplement et donc les pertes liées au dépeuplement, voilà, voilà, à l'élimination de ces canards et par rapport également aux pertes d'exploitation liées à la, période pendant laquelle il n'y aurait pas d'activité, donc ces pertes d'exploitation là et le coût du dépeuplement allaient être pris en charge par, euh, par l'État. Donc euh, aujourd'hui, c'est des mesures importantes qui ont été euh, qui ont été annoncées. Euh, il faut, à mon sens, se projeter aussi un petit peu sur l'avenir, hein, parce que ce qui est important, c'est de rebondir après cet épisode de, grippe aviaire, faire le point un petit peu de, ce qui a marché, de ce qui a pas marché, ou de ce qui aurait dû mieux marcher. J'ai parlé tout à l'heure de, dérogation par rapport à, au fait de laisser des canards, canards dehors ou des, des, animaux dehors par rapport à, un rapport à une période de crise aviaire. Donc ça, c'est un point qu'il va falloir remettre sur la table. Et nous, de notre point de vue, euh, quand le, virus est là, il faut clostrer les, animaux. Ensuite, par rapport au, seuil également des, des 3200 animaux, puisqu'il y a le ministre Le Foll qui avait euh, considéré qu'en dessous de 3200 animaux, ça pouvait bénéficier de dispositifs particuliers. Donc nous, on pense qu'en période de grippe avère, il faut clostrer les animaux, quelle que soit la taille des, élevages, quel que soit le, mode d'élevage. Et ensuite, il y a un autre euh, élément important également qui a, qui a été plus ou moins réalisé par certains opérateurs économiques. Je sais qu'au niveau de la coopérative, donc on a on a fait euh, un travail important à ce sujet, mais c'est la question du zoning et hein, des, déplacements des animaux sur le territoire. Donc euh, par rapport à il y a quelques années, donc euh, on a tiré les, les conclusions de, la précédente grippe aviaire et donc on a diminué de moitié le, déplacement des animaux par rapport à ce qui se faisait précédemment. Donc ce sont tous ces sujets, la claustration, les seuils, le déplacement des animaux, euh, ce sont tous ces sujets qu'il va falloir euh, remettre sur la table. Il y a une charte un pacte une charte qui avait été euh, validée par l'ensemble des opérateurs économiques. Il va falloir la reprendre et voir aussi ce qui avait été fait et pas par les différents opérateurs ou ce qui reste à faire. voilà, en tout cas c'est le sens du travail que l'on a que l'on a engagé au niveau de la, de la coopérative. Et concrètement, concernant le, le, dépeuplement, les zones qui sont impactées pour le dépeuplement, concernant le, département ici, quelles sont les zones qui sont touchées alors aujourd'hui, alors les mesures elles évoluent, donc c'est pour ça qu'il faut prendre mesures avec précaution, mais euh, donc le, ce qui a été euh, ce qui a été validé par le le ministre de l'agriculture et les services préfectoraux, c'est euh, autour des foyers, donc dans un périmètre d'environ 5 km. Donc la population est, il est procédé à un dépeuplement. voilà, sachant qu'au moment où on parle, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a à peu près 14 foyers qui ont été identifiés. voilà, dans les Pyrénées-Atlantiques, à peu près 14, dans le Gers également 14, la, la, la grosse masse au niveau des foyers positifs, ça se situe euh, bien entendu au niveau du, du département de l'Ande. Hala, eta elgarrizketa hori dela biegun egin ginuen eta gauzak aldatzen dira, zenta entzun dugunez, eh, atzo omen bilgulategin aizan da, eta departamentoan emeritzi eh, foku edo eh, toki badit daizke. Beraz gauzak, haintzina doatzi eta biziki fite. Juren, zer diozu, lehen puntua zen kriaxeraren inguruan, eta gero orokorkiago ere aipatzen ziren neogiak horrek narbait aitzek, eh, gauza horietaz, uh, eh, eh zer duzu? Lehenik reasagaren ingurian, eh, zaut gaur badela gauza interesata bat egiteko, egazti gripari buruz, zeren eta guai badu bi aldiz ahatek reasera horiak, uh, bat sortzen baitute, eritasunaren kontra. Administrazionia eta botere publikoak uh, dira biosekuritatearekin lan dutela eritasunari eta klostrazionarekin lan dutela eritasunari eh, kalte eginen edo txipituko, mena nik uste dut zintzoki, e, kabalari zo eginez, agapustu honitzu gaitan aldugula. Kriasi gauriak eh, ahate agraza bat da, kriasi gauriak kapazitatea bat dute ordean uai bezala eritasunari aurre egitea, nahi duran antikorputzak sortzia, eta eritasunarik ez deklaratzia. Aurtengo gripa, Ibanek duen bezala, 2008koa baino azkarrago da, bortitzago da, virulantz gehiagoa da. Mena horiek izanik ere, ahate horiek gai izan dira eritasunari antigorputzak sortzeko eta lasaitasun hobenean bizitzia. Bez nahi du erran, eta idutzen zata importanta dela, gorte zientifikoak badola zerbait egiteko barne hortan, baizik eta ikusteko bederen ze gertatzen den eh, agaza horrik lan, beste, bat, beste agaza bat zure baditaizke eritasunari kontra egiten aldutenak. Mena hori beden ikustia, rubiletik ikustia, iduitzen zauta, obekio bita hori egitea, zinez eta iruz dola urte guzitaik berriz ahate guziak eh, garbitzia eta hiltzia, mhm. eta laborari guziak kaltetan emaitia, izan berriz ere tipi handi ala ertain. Mhm. Iban? Be, lehenik, uste dut, bon, astapenik erretan dut, mol leguziak berdila mm -hmm. salbatu, eta kriasera Eh, arraza hori, biztanda behar dela salbatu eta behar dela egin zerbait horren eh, eskolegian usteko uh, eh, kriaxer hori. Hori normala eta eta gu hortan hortan uh, behar dugula zerbait atseman. Jo, badia irriskiak. Irriskiak ikusten dugulaik be, be kriaxer hori kuvar batean dela baizik, hori irrisku bat da. Ez dugu ea be euh, parte bat beste nun baite zon blanx delako baitan, be duztuki kriasera horren be, be dein uh, irrisko gutioen maiteko ba, baino toki bat kutsatzea bari bada, be bestia be dein xano izan nadin. Guk FDSOak hasteko hori proposatu dugu klarki be administratuari, atsemana dugu norbait nor prest izan den liteke be ateorien ukaiteko be, uh, kriza horren denboraz, eta hori nahi dugu, zen, fin, espero dugu, be, ate bide bat izaiten aldera, jo jurenek egiten dien gauza hori, uh, nik, uh, uh, fin, diena, nik ez dut, uh, e, ez dut bai egitena, edo ez er, egitena, ez baitakit. Banan, seur da, interesanta izaiten aldera, ikerketa baten, egitea, ofizialki, bai alde batetik ezari komite zientifik, nun veterinarroak, nun spezialistak diren, ikusteko ea nola olako uh, be, be, iten aldien bere, antikor edo nola nola iten kontra, eta beste aldetik be, public, eh, publikoak edo pole publikoak justuki konpatzeko eta eta iteko eta eta zerbaiten ikusteko ea eh, egia ala, ala ez ezadenez. Hori hor da, joetan algila, gio, hori in behar da, banan ez da egunetik egunerat uh, konklusionak ateratzen al, ez dia eh, hori plantan ezari antzin konklusionak ateratzen al. Ordeanik adosnik ados gira FDSOan ikerketa horren egiteko, banan protokolo zientifiko batian, alde batetik zientifikoak, beste aldetik un komite de pilotage, eta ordean hortik zientifiko erraiten dutenek, geho komite de pilotage, be hartu dituzte horren eh, araukan, eta ordian mm. Mm-hmm. ikusiko dugu, konkuzinoak inen ditugu, eta ordian be eh, denek berko de do, eh, kurantan izan orgo or Bai, itza emanen dauzut Europanpi, enan eh, doia denbora joiten baita eta azken eh, lekukotasuna edo azken eh, eta algerizketa zatia benzan e, eta diri barnena, galdegin baitugu ere, ea askuntza industriala, ostioan aipatu dugu, enan bon, hor hoia agertzen da, e, askuntza industrialaren eragina baute denez preseski, olako eritasunen edapenian. Je suis pas sûr qu'une densité à l'intérieur même d'un élevage soit... soit la réponse à l'épidémie. Euh, il y a des éleveurs qui travaillent très bien avec 10 euh, 000 canards, hein, et comme il y en a qui travaillent euh, moins bien avec 10 000 canards, il y en a qui travaillent moins bien aussi avec 500 canards. c'est la technicité des élevages, des, structures. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse à une solution pour limiter l'épidémie. ce qu'on voit, c'est surtout une densité de structures d'élevage de, euh, notamment en Chalosse où il y en a eu beaucoup. Euh, c'est surtout euh, une densité d'élevage, d'exploitation avec le canard, comme on pourrait retrouver en brebis en Pays Basque. Quoi. Et vous, quelles quelle mesures vous verrez euh, nécessaire nécessaires justement euh, bah, en prévention de cette épidémie Parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui s'est développé il y a 5 ans, il y a 4 ans, qui revient cette année. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que ça euh, revienne toujours très régulièrement Qu'est-ce qui pourrait être fait face à, ce genre d'épidémie Face à, cette épidémie, notamment en, période sensible, je pense qu'il faudrait essayer avec euh, nos organismes professionnels euh, de limiter au maximum les, euh, déplacements d'animaux avant la mise à l'engraissement, essayer d'engraisser les animaux qui sont élevés dans le même secteur. Mhm. Ensuite, voilà, je sais pas, c'est qu'une supposition de je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas en maîtrise de, de, donner trop de solutions. D'accord. Azken itza, guai, main inguru honen burratzeko? Ba, pista bada, eskolegien bedaren badakigu lekuko agazaba bat dugula, erresistentzia handikoa, horri buruz joan behar dugula, hori beste-beste, eta e, beharri guk ehelbek e, eh, dila hiru urte eh, salbatu dugu e, az, ahate askuntza hori, zeren, eta behar mementoan, egun, egun artan, Iban PBT galde egiten zien ahate hori guzien horien hiltzia. Beaz, Iban PBT segitu balu baginu, ahate hori, ahaza hori desagertia izain zen, eta egun, aipatzen ditu biziki gazteak instalatzen dienak, egun eh, julen etzen instalatzen ahalko bederen ahate ahaza horrekin. Eta paper hemen du frogatzeko, e, Ibanek ordien galde egiten ziren, denak hil behar zila, eta behar zila, eh, zela gu ginela hobendun, deso beditzen maginien. Beharre deso beditu dugu egun hartan. Itz labur bat, Iban, ordeon? Bo ez... ez ez, eta minuta bat galitzen zauko, minuta bat Ez, nik usteuk eh, eta eta odean nik, eh, nik uh, eh, gira denen txalbatzeko, hori xur, gilean bat dela labolariak, horiek behar dela sustengatu, laborantxan badugula uh, hainbeste nekezi, am, lan honore egiteko behar dugula denak uh, elgarrekin aizan, ez bat besten kontra, ez molde bat beste molden kontra, eh, gure eskoldetan behar dela denetaik bizitzeko, gazteek dutela aukera iten zen moldetan nahi duten bizitu, eta diela iruzpala urte, be guk zer giren, giren avek ze plan de sauvetage d'urgence. Eta garai hortan eldu delaik, behar da lan egin ez berriz gauza bedaik egiteko. Ordean, hortako dugu erraiten berrize, kriaxera indako, obedela, bedein, aminimo, bi toki izan, kuvoar delako horiek zenta, horren salbatzeko, behar da horako pistak eh, ikusi, eta hortan aliko gira, eta beti hortan FDSU aliko da, denen laguntzeko. Juren, eh, azkenitza, eh, azlea. Labura. Labura, ba. Uastion uh, Ibanek ertentzin, gorte zientifikoa Gorte zientifikoa egilan uh, eh, ahatek rasegari buruz adibidez eh, protokolo bat plantan eman, mena beharrezkoa izanen da ere laborariak parte izaitia, zenta laborariak askuntzetan badakite nola eramanak diren kabalak, eta hek dituzte egunez egun ahateak nola hasten diren ikusten. Zientziako itea untsa da, mena zientziak ez ditu egunguziz ikusten gertatiak etxaldetan, behaz, pentsatzen du laborariak ere behar dutela parte izan, eta geroa hola eginen da edu zingisaz. Huntza, mil esker, esteko, uh, eh, zueri, unaraino etogirik, bai uh, Julen, eta Pampi, Iban, baita ere Benzan diribarna, eta elgazketatu ditugu, no beraz, uh, eh, Erik Narbaitz eta Jean-Jacques Lasser. Mil esker zueri, eta urbiletik segituko dugu eskuali ratietan, biztan dena, gertatzen ari dena, izurite horren ingurian.